Tranquiliga naturmedio vastigas horizonton. Ciu havas tranquiligan verdon antau siei oculoi, tiu decidas alie, cun plivasta horizonto. Pro Protio esploristoi rekomendas al politicistoi el pasci en naturmedion. Ciu el pascias el la muroi de grisa urbo tra arbaro cae camparo, tiu en antauai epocoi pricantis sian gioion pritio. Tion oni hodiau nur mal ofte audas, cae vidas, eble foie dum balot campagnoi politicistoi fervore migras tra peisaggio, quelcai el ili, ec cun gitaroi, cae flutoi, cae la urboi ne plu estas grisai, sed shock colorai. Sed ion liberigan tiu rest naturo tamen havas. Gi levas la humoron, cae gi mallevas la sangopremon. Naturo estas ne nur estetica plezuro, gi bon fartigas la corpon, e cie homeopatiae dozoi en ciu gi restis ancorau en la urboi. En usono plida homoi visitas zoologiain giardenoin, ol sportain eventoin, cae ciu estas suferinta cor atacon, tiu recreigas pli rapide, se la persono havas heiman beston, precipe hundon sed anca uvide fishoin iam al portas tiun efficon, pro tio vast horizontai dento curacistoi metas aquarioin en siain attendeioin. Tio tranquilligas la pacientoin. Ec en chambrai plantoi plesurigas la animon. Verda planto donas consolon, Etc. en celo de malibereio, gi reductas la agresemon, cae quiu el la malibereia celo povas giui vidon al verda medio, tiu fartas plibone, ol tiu quiu vidas nur la grisan internan corton. La samo validas por homoi quiui vivas en la camparo au ce bordoi. ili estas mezureble pli sanai. Tio parte havas clarain causoin, proxime al natur medio, la immun sistemo ancorau estas occupita, en la sterilezzo de la urboi gine havas suffice da laboro, cae tial directas sin contrau la propra corpo per allergioi cae autoimmunai malsanoi. La positiva efico de la verda naturo montrigas precipe se gi presentigas kiel culturita naturo. Parcoi unu flanque estas vivantai estagioi, cae ali flanque ili montras iun ordon, ciun la homo creis quiu ali flanque vivas en sovagia medio, tiu pli rapide agas, char la horizonto estas pli mal vasta. En Amsterdamo, esploristo invitis test personoin rigardadi fotoin de natur medio cae de urboi cae portio offertis monon al alla partoprenantoi au cent euro in tui, au pli post unu iaro. La test personoi decidis laula unuopa persono malsame, sed en ciu caso ili trovis la longvidan offerton pli alologa, se ili estis rigardintai bildoin pri naturmedio. Kai dola esploristoi rekomendas al politikistoi el pasci en natur medion por doni alla la i decidoi pli vast horizontan bazon.